Këtu data është 21 mars. Pranverë zyrtarisht nga sot e mbrava. Ka nisur shumë bukur dita. Është vërtet bukur, mm. është është e martë, por aspak. Faleminderit edhe. Kemi një pamje fantastike të kopshtit të mm. Rognerit këtu mbrava. I ka rënë edhe dielli tani edhe feks ajo e gjelbërta. Mm. Ta i planin e madh, të shkatron. Shikoj. E kam fjalën mu këtu. Shikoj vetë. Është mrekulli, është bukur. Shumë bukur. Ëm. Ehm, kështu që mirëmëngjesi. Edhe të kënaqen sytë. Gëzuar pranverën 2017. Kjo nuk është dita e verës, siç u festua. Jo. Etj, etj, nuk është tamam Novruz, siç u festua dje. Etj, nuk e pe ti atë festimin e madh iranian? Jo. Jo, oh, ishte, ishte një gjë fantastike. Ke për të parë. Okej. Okay. Do të tregoj ca pamje. Por uh, veç kësaj, sot në klubin e mëngjesit, edhe ca gjëra interesante. Okej, okay, kemi ca libra. Mm. Oh. Kemi ca libra shumë të mirë, po. Kemi ca libra mm. me të vërtetë shumë të mirë. Sa u Eugenio Montale në njërin, po. Është një libër që quhet Rastet. Dhe përkthyer nga Mimoza Hysa është ky libër. Okej. Okay. Le okazioni ishte në origjinal uh, Nobel në vitin 1973 dhe tjetri është uh, Sofia Loren. Sofia Loren. Një autoportret, ka shumë që është autoportret, po? Nuk e di. Si thua është autobiografi? Po janë atje mbrapa, nëse mundesh po. I kemi i kemi gati sot në klubin e mëngjesit. Gjitha këto. Po kishim Altinin, është shumë bukur se sot un vija me biçikletë si çdo ditë tjetër. Dhe ë në njërin nga rrugicat nuk jam i sigurt se si quhet ajo rrugë, po te Tiki i themi ne ndonjëherë po. se Tiki është si Rruga Perlat Rexhepi po. Faleminderit. Është okay, gjatë saktë pa. Po, tani që ma thua. Po, rruga Perlat Rexhepi. Ëh, uh, po tirons i vjetër i njëjtë. Po. S'ka lidhje se është e Tiranës së re, po gjithsesi. Gjithsesi. Uh, s'ka qenë aty. Por ti që i la gjithë pse më. Dua të nuk e mbaj mend pra, unë tash me me ndjesa më vjen. Po nejse, faleminderit. Ça bënte Altini aty? Nejse nuk ishte qëllimi te rruga. Dua të them që ajo është boll larg që këtu. Edhe që Altini vjen me automjetin e tij në punë nga po themi lagja e Don Boskos mm -hmm. në mhm. përgjithësi. Dhe tani parkon për parkon gjithmonë më larg. Po. Ishte surprizë sepse sepse ajo ishte pothuajse gjysma e rrugës që un bëj nga shtëpia ime. Pa, po, dhe normalisht mbaj mend ditët kur un dhe Altini të dy parkonim uh, rreth 7 metra që këtu tek e ke parasysh po, ato po, ishin ditë ishin ditë të bukura kam parë kam parë të ditë që parkohet aty nuk e di se sa edhe unë parkohet sepse është është tenda po. po me thënë të drejtën tenda na ka ndihmuar me këtë sepse mund të parkosh këtu Altin Gjatë kohës së tendës, realisht mund të parkosh, sepse nuk po ashtu më njeri. Se kjo është bërë si një xhep, si një xhep i humbur, domethënë mm. pjesa e bulevardit, Tirana përkohësisht nuk ka më bulevard, por ke një xhep shumë të mirë për parkim, mu në qendër. Ktu te Rogneri është pastruar komplet ajri. Se s'ka më lëvizje. Po mm. vijnë austriakë për banja, kështu e ke parasysh kur kanë probleme me frymëmarrjen e gjëra. Në në e shikon në diell që anti është ajri pastër këtu. Përkohësisht derisa të mbarojë protesta, por uh, e të fillojë lëvizja në bulevard. Por Altini është shumë larg, shumë larg nga ku punon. Vjen po nuk parkon dot. Mm. Edhe sheshi Skënderbej akoma nuk është hapur se një nga 300 parkimet mund të bëhet i yti, po them, nëse paguan për të rregullisht çdo orë. Dhe ë uh, dhe tjetra është që tjetra është që Ja zënë vendet në bllok me kuti. Vazhdon po, kuti me se pellgu i pellgu i vetëm nuk kanë hequr asnjëherë. Pellgu i vetëm ku ka ende parkim të ligjshëm për qytetarët e Tiranës, pa pagesë mm -hmm. akoma është blloku. Dhe blloku në fakt domethënë teorikisht është kështu siç them unë që mund të parkosh pa pagesë. Por që janë janë uh, si quhet lubitë me kutiat. Ëh, uh, siç i thonë, është njëri që vrapon thotë Olta, Ai nuk po, është, po. po. Ta e kam parë në televizor. Nga mbrapa ju duk si uh, vrapon në momentin që ti po kërkon për parkim. Usain Bolt. Në momentin që po. ti largon po, po. arkën. Në momentin që shikon ai për shaka, kur je 200 metra larg ti, njeri dhe po lëviz makinën, ndez sinjalin ti që do dalësh nga parkimi, ai është aty. Është shumë e thjeshtë. Dhe dhe domethënë e zë me kutia po? Edhe po, edhe i bie që të merresh me atë pastaj. Kështu që ti çfarë? Unë vazhdoj se në mëngjes nuk dua ta nis, nuk dua ta nis ters. Jo, e kuptoj, se është e martë, po. E kështu Altini nga Don Bosco a shkon tek uh, liqeni i thatë, e ke parasysh që parkon aty edhe te hyri liqeni. Edhe vjen këmbas. Wow. Po mirë, po kutitë ishin uh, Ishin unë mendova që kutitë ishin zhdukur me kohë në Tiranë. Jo, jo. jo, jo. Gjithë kjo valë modernizimi që ka kapur qytetin, janë më shumë kutitë. Më fort akoma më. Mos ia fut kot tani. Ka ca zona që kutia është Ku? rezidente. Kutia një shqelm do. Realisht kaq të fortë dolën këta mafia e kutiave. Çfarë bëjnë ata? Të dalin grupe grupe? Janë të organizuar. Tek janë ato. Të thyen xhamin e makinës. Çfarë bën ai? Apo apo keni të gjithë frikë se mos ju grith makinën? Pikërisht. Po ajo. Ashtu është që kur dilni me makina të shtrenjta, merrni një golf katër si unë. Çaj kokë, i them anti grithe. Nder më bën. Po pastron më atras. Del edhe ngjyra më mirë. S'e besoj ti e ke të thjeshtë po. Po që ajo e kam fjalën ku është forca e mafias së kutive. Që zënë vënd parkimet është në çfarë? Apo të vjen keq? Po para është që aty që do kesh nerva domethënë, që aty në fillim fare, kupton? Po jo, unë zura, kutia, arka fillon me lart. Po janë janë të organizuar, është akoma këtu për shkakun që kanë jo, qenë që kishte parkimin? Jo. S'është më ai, ishte njëri. Jo, jo, jo. Jo, është një i ri ai. Ka ikur ai. Ka ikur ai. Ka bolek ai. Mbaroi punë. Po. Puna është se do të marrë 1000 lekë që edhe nuk japin as as faturë, as kasë, as. Shumë keq. Tash të ishin zhdukur kutia. Pa po hajde se nuk e jam. Në mirë. Është kutia mendore Altin. Dil nga kutia. Do të ndi parkove shumë larg sot. E gjen më makinën e ti? A u bën foto? Po, e gjen. Bëj një selfie. E gjen se është disa da herë që po. Okej. Okay. Unë humba një ditë me thënë të drejtën, uh, humba. Nuk isha unë në timon, fatmirësisht. Jo, ishim uh, Ishim me me me ishim katër miq në fakt, katër veta dhe uh, një miku im me bashkëshorten edhe një kolege tjetër, edhe uh, dolëm që nga Top Channel-i. Mhm. Mm Andej edhe po vinim për tek rruga e kombinatit. Mhm. Mm Tam. Ëh, ku është Spitali Amerikan 3. Ka një rrugë që e lidh atje dhe unë atë dinja. Unë drejt asaj po e çoja, ky zotria nuk e dinte, nuk kishte rënë andej prej kohësh, kështu që mm. edhe shkojmë atje. Ëm, um, Deri afër, deri pranë spitalit, por por aty marrim një kthesë gabuar majtas. Dhe dhe dëgjojmë zhurmën. Ishte një zhurmë që vinte nga nga nëndeu, nuk dihet. Ëm po të fliste, po jepte po. sinjale, po s'po i kuptoj atë. Jo, po dua t'ju them që u ngatërruam atje. Mbas asaj kthese ishte edhe errësirë. Mhm. Po mbas asaj kthesës së gabuar. Midis atyre pallateve dhe ndërtimeve atje. Nuk e gjejmë më. Në botë. Aty humbet. Domethënë unë unë e dija se ku ishte, dhe dinim që në vijë ajrore ishim vetëm 100 metra, se s'kishim lëvizur shumë. Mm -hmm. Nuk dilej. Baltë, gjëra. Ja po po. Ishte kështu. Edhe dua të them që ka vende që është akoma pak rrëmujë. Shumë keq. Të ketë nevojë për një ambulancë, për ndonjë ku di unë se çfarë atje, është bërë një katrahurë, një kat, Katrahurë me gjithë atë gjënë që është ndërtuar atje. Nga Astiri atje, është gjithë ai mm. qytet i madh. Unë s'e kuptoj asnjë gjë. Gjithë ata banorë, është. Dhe ajo rruga e çuditshme, ke parasysh atë rrugën zigzage? Mm. Është një rrugë zigzage atje, kujt i bie rasti? Këta që shkojnë tek topi shkojnë gjithmonë andej. Po. Ajo është një çudi e paparë Olta e ke kaluar ndonjëherë? Po sigurisht e kam kaluar. Jo vetëm një. Që shkon kështu, pastaj shkon kështu, pastaj shkon kështu, pastaj shkon prapë ashtu. Çfarë është ajo? Nuk e di çfarë është. Hello. Ehm, um, kështu që nuk di se çfarë të them. E sikletshme është, nuk e di, nuk e kam kuptuar kurrë atë rrugë. Se po mendoj e di që mund të jetë për shkakun që që ai që ka e ka bërë mendim dizenjuar. Po, e ka parë në ëndërr për shembull, mund të ketë pas një frymëzim hyjnor apo diçka. Ëndërr horror. Mund të jetë, mund të jetë. Ose kanë dashur që këta njerëzit me që ka thënë këta që do vinë këtu do jenë gjithë katal, kështu që mos ecin me shpejtësi këta do i bëjmë që të ecin zigzag. Jo, mos e besoj. E kupton? Mund ta ketë thënë ata, mund mos ta po, ketë thënë. Po çudi e madhe si kalon autobusi aty. Është kalon dhe autobusi. Po, po, po, është fizarmonikë. Po, po, po. Wow. Si kthehet kështu. I thotë ai, gjithë gjithë majtas edhe shkojnë gjithë majtas. Gjithë djathtas edhe shkojnë gjithë gjithë ata djathtas. Po, nuk e di. Kemi kaluar të dy bashkë këtu ajër. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1685, erdhi në jetë kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach. Në vitin 1804, Kodi i Napoleonit adoptohet si ligji civil në Francë. Në vitin 1871, Otto von Bismarck caktohet kancelar i Perandorisë Gjermane. Në vitin 1905, Albert Einstein publikoi teorinë speciale të relativitetit. Në vitin 1935, Shah Reza Pahlavi formalisht i kërkoi komunitetit ndërkombëtar ta quajë Persinë me emrin e saj origjinal Iran, që do të thotë toka e arianëve. Në vitin 1939, këngëtarja Kate Smith regjistroi këngën God Bless America. Në vitin 1963, Elliott Gould u martua me Barbra Streisand. Në vitin 1965, Martin Luther King Jr. udhëheq 3200 persona në fillimin e marshit të tretë dhe të fundit të suksesshëm për të drejta civile nga Selma në Montgomery në Alabama. Në vitin 1987, U2 nxorën në treg këngën With or Without You. Në vitin 1989, Madonna nxori në treg albumin me titull Like a Prayer. Në vitin 1990, Namibia fiton pavarësinë formale nga Afrika e Jugut dhe Sam Nujoma u betua presidenti i parë i saj. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një, Leo Fender ndërron jetë në moshën tetëdhjetë e dy vjeçare. Ai ndërtoi kitarën e parë elektrike të prodhuar në masë nga Fender Broadcaster në një mijë e nëntëqind e dyzet e tetë. Në vitin dy mijë e një, doli në treg Nintendo nga Game Boy Advance. Sot është dita botërore e sindromës Down. Sot është dita botërore e poezisë. Jeri tani do na frymëzojë, shumë mm -hmm. shpejt kemi uh, shprehjen që ajo ka zgjedhur për ditën e sotme për frymëzim miq të dashur e menjëherë pastaj do të dëgjojmë edhe nga Olta se çfarë është uh, moti i parashikuar për sot. Faleminderit. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Dostojevski dhe mm. është kjo. Nëse mm. dëshiron të hedhësh një vështrim brenda shpirtit të një njeriu për ta njohur si është, mjafton ta shikosh si qesh. Nëse qesh bukur, Mjafton ta shikosh si qesh. Nëse qesh bukur, është njeri i mirë. O sa i keq ky mua. Që do të thotë se e kundërta është gjithashtu e vërtetë që nëse qesh shëmtuar, si Ja, i bëri. po. Ë, atëherë i bie që ti je njeri i keq, po. E qeshur kot. Po, ë, mirë, a nuk quhet fare domethënë. Ja. Okej, dakor, mirë. Sa e mbron më. Sa e mirë që ke Shoku, mirë. shoku im po bënte kot. Okej. Ë, Dakor, kemi Oltën Dalji e cila është shoqja ime me që ra fjala. O oh, faleminderit. Po bën motin, jepi Olta. 9 gradë është në këto momente, 22 do jetë maksimalja për sot dhe do jetë vetëm diell. Okej, okay, faleminderit Olta. Faleminderit Olta. Vetëm diell në çdo gjë, gjithë javën. E gjithë java, po po. po. Madje dhe java tjetër deri nga e mërkura, e mm. marta e mërkura. deri nga e marta e mërkura e javës tjetër, Olta. Çfarë ishte? Edhe një javë. Faleminderit. O ju lutem. Mhm. Shijojeni. Mhm. Këtë mot. Kam thënë pra, s'i shkon moti kështu. Nuk e bën. Ti thua ta bëj motin seksi? Olta po si ta bëj Olta? Ë moti seksi me Oltën. Bëhet kur duhet bërë. Për disa për disa për shembull kjo mund të jetë se varet nga gustot që kanë njerëzit, po mund të jetë në përputhje me gustot e disave deri aty sa të jetë e padurueshme. E vërtetë si një gudulisje kështu kur arrin në ekstremin, kur dëgjon moti seksi me Oltën. Po po po po. Hiqe! Se mëngjesi është pak i vështirë. Po. Tek tjetra edhe duhet ta çosh, po mund të shkosh gjithmonë te gazetat edhe. Atje. Aty gjenderman, gjenderman, gjenderman, po. Ose, nëse jo, merrni në telefon doktorin tuaj. Di që për shembull në në Amerikë shumë nga këto ë mm. uh, reklamat për për uh, për meshkuj, e ke parasysh? Janë këto Cialis Viagra janë disa nga këto. Po. Mm. Ai gjithmonë atje gjatë reklamës sepse e kërkon edhe ligji i shtetit. Ë uh, që do të ketë një sqarim për çdo produkt. Për për produktin po, po gjatë mm. gjatë spotit 30 sekondash që do të shfaqet në televizor, do të dëgjosh në fund fare që thotë ai, nëse keni një kështu. Me idenë ashtu. Në, ë, e domethënë më shumë se 4 orë, atëherë telefononi doktorin tuaj. Po. Po. Se nëse pas 4 orësh s'të ka ikur, e keni pisk, po. Problem, po. Po, dhe kjo duhet thënë çdo herë që reklamosh aty, kështu që ti e dëgjon vazhdimisht. E gjithë njerëzit e dinë këtë praktikisht. Edhe ata që s'e kanë përdorur kurrë mm -hmm. produktin, por vetëm se ekspozohesh shumë gjë, ashtu më thënë, edhe prandaj po them. Matorën, ora 6. Po. Ose nëse nuk e duron dot Oltën, domethënë, është tepër për ty. Po, po. O moti seksi me Oltën. E lexon te gazeta, nëse as gazetat nuk funksionojnë, telefonon doktorin. Ajo mund të ndihmojë E nëse as mjeku juaj i zakonshëm nuk funksionon Telefono doktorin Do, ai ta sqaron Kthehemi pas pak në mëngjesin me Dyk Dumont Tani ndërkaq unë e kam gati anagramën Por nuk do ta zbuloj akoma Për kërë një shumë Vetëm e shpesi Më të bëjmë shpesi Gant. Shih. Shih Tzu Gant. Ke parasysh. Si si raca e qenit. Jeri. Sa bukur e ke bërë. Jam po, jam munduar që të pikturoj një Shih Tzu. Shih Tzu Gant. Sh I T C U G A N T. Okej. Okay. Shih Tzu Gant. Shih Tzu Gant. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222 0692070222 ju duhet të rivendosni gërmat në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe. Kjo është e gjitha. Tek loja e menjëherë pastaj ta dërgoni në 069 20 70 222 i pari prej jush që do të vijë me mm -hmm. përgjigjen e saktë ka për të qenë fituesi i një kontrolli të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali, Spitali Amerikan. Amerikan. Okej. Okay. Super kontroll mjekësor nga Spitali Amerikan, miq të dashur. Një kontroll i kujdesshëm mjekësor. Shitsugant. S H I T C U G A N T. Shitsu Gant. Nuk më shkon mendja fare. A mund të dish se si leh një shitsu? Sa po e bëre? Tingullin? Ja. Unë ia futa kot. Po. po, po. Thashë mos kishte ndonjë kështu ndonjë tingull special. Ndonjë opinion më të mirinformuar mbi ja. lehjen e një qeni të kësaj race. Mm. Po mund ta gjejmë. Mm. Çdo gjë është në internet sot. Normal. E të tjera, e të tjera. Dje ka qenë edhe një ditë e ngarkuar me Ja ku e ke një me politikë. Mm. Me politikë, me lajme, me gjëra nga vendi dhe bota. Dëgjo një shitsu se si leh këtu aty. Akoma s'ka nisur po. Ma merr mendja ti. Oh, wow, wow, wow. Sa i lezetshëm. Ai lezetshëm. Kra, si e krahason me timin? E ke bërë shumë bukur. E ke vizatuar shumë mirë. Lori, ma Lori. Mirë. Ehm, um, 7:29 minuta në këtë moment miq të dashur 0692070222 numri për uh, mesazhet tuaja nëse doni ta zgjidhni anagramën, provojeni sh i t t t t po u dhe g a n t janë gërmat, formoni një fjalë me to dhe ejani tek ne me përgjigjen e saktë. Po, po thosha që ka pasur lajme gjatë ditës së djeshme. Ehm, um, Janë mbledhur, ka, ka qenë një gjë me sa kuptova nga lajmi që po dëgjoja, top sekret uh, si organizim. Ky i opozitës iraniane, të cilët janë shpërngulur në Shqipëri. Mm. Mekët, siç quhen ndryshe. Tam. Për shkurt. Dhe më bëri përshtypje sepse ishte një ishte një gjë shumë e mirë organizuar, një gjë shumë e madhe mm -hmm. nga masa ishin ku di unë se sa, do të 3000 e ca veta. Mm. Që kishin një festë. E kjo është pyetja për ju, çfarë festonin ata? Ditën e djeshme. Ditën e djeshme, po. okay. po. Ë uh, vetëm plane altin pa pas dhe se nuk dua që t'i japim t'i japim festën atje, po është ja një pjesë nga kronika këtu, sigurisht se sa e madhe ka qenë si si uh, si organizim. Këto gjëra që kanë ndodhur dje. Wow. Uh, ku është bërë kjo? Kjo është bërë në Tiranë, po. Nuk oh, dihet se ku, eksaktësisht. Në Tiranë. Po, në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Dje? Dje. Wow. Po wow. dje. Sepse kanë pasur festën pra. S'duket si në Tiranë. Po. Na? Po. S'duket si në Tiranë. Po, e para është një sallë e mbyllur, s'ka se si mm. duket si Tiranë, po. Thjesht një sallë e madhe. Ku po. është, nuk e dim. O oh, zoti oh, Majko. O zoti Majko, oh, është zoti Majko, po zoti Majko edhe. Zëvendësministrja e Brendshme, edhe një mm. kardinal. E ja ku jemi. E dim wow. ku është kjo? Po, e kjo është kjo është kryetarja e rezistencës me qira fjala të të Iranit. Mm -hmm. Kjo është opozita e Iranit që janë në ekzil, këta janë të uh, janë krahu që luftojnë si të thuash ajatollahun mm -hmm. politikisht tani dikur kanë bërë edhe luftë kështu prej vërteti tani vetëm politikisht uh, janë opozita pra në Iran dhe dhe për shkak se persekutohen kanë qenë gjithmonë të transferuar sa andej këtej kanë përfunduar tani në Shqipëri këtu po që është vendi që që i mirë po pse s'bashkohen po. me këta çadra të jetojnë këtu s'e pe zotin Majko aty ç'është çadër po. ë Ora është 7:35 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është mm, e martë data 21 mars, ju urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:35, Olta na japi fituesin e parë për sot jepi Olta. Quhet, po, patjetër, quhet mhm. Donald 322 i mbaron numri dhe ka thënë që kanë festuar Sultan Nevruzin. Sultan Nevruzi. Bravo. Saktë. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplex. Po, është saktë pra. Që është viti i ri iranian mm -hmm. sipas kalendarit të tyre. Kështu që gëzuar vitin e ri. Sot ata do të jenë në pushim, kam përshtypjen unë. Deri nga data 3. Si e keni? A? Ska as gazeta, si bëjmë për vitin e ri? Po, shumë ditë. Ti fal, ti kur kur e hap? 13 ditë. Deri nga data 3 thashë. Tre me vitin e ri të tyre. Sot është data 1. Ah, okay. Jam shumë, të shohim, me kalendarin Apo do të të recitoj një Si të duash Poezi Frontera nga përjashta Nga Firdeusi për shembull Poeti i madh pers mm -hmm. Oke, okay, kemi dy libra Mm. Janë botimet më të reja nga Pegi miq të dashur Faleminderit Pegi i jep për ju në klubin e miqësisë Njëra është një përmbledhje e Eugenio Montales mm -hmm. a, Që quhet Rastet Përkthimi është i Mimoza Hysa Dhe Ka prozë poetike, ka poezi brenda. Thotë Rastet është një përmbledhje poezish e botuar për herë të parë në vitin 1939, e cila shpërfaqet si një ditar europian udhëtimesh, një këngëtore e thurur për prirjet, ruajtjet dhe meditimet e brendshme. Ky është një rrëfim i një arratisjeje të pamundur, kërkimi i një takimi që shndërrohet menjëherë në ndarje. Mm. Rasti është gjetja e një çasti plot jetë, një copëz realiteti e parëndësishme në vetvete, por mbartëse e një mundësie të jashtëzakonshme për të shpëtuar. Përçuese të përzgjedhura të këtij rasti të papërsëritshëm bëhen disa gra që shndërrohen vetë në raste me detyrën për ta shmangur të keqen, për humbjen e kujtesës, dhimbjen dhe vdekjen dhe për të shpëtuar vlerat më të larta të qytetërimit nga barbarizmat. Kësisoj, këto raste shndërrohen në rrëfimin e një rrugëtimi dënimesh e shpëtimesh që gjen shprehje poetike të lartësuar e njëkohësisht konkrete në format moderne të një klasicizmi të papërsëritshëm me frymëzimin dantesk të interpretuar edhe përmes ndikimeve Nga Eliot dhe Pound. Mhm. Mm Thomas Eliot dhe Ezra Pound. Tam. Ma merr mendja. Ëm, um, kështu që ky është njëri. Miq të dashur. Eugenio Montale. Tjetra, qëndrojmë në Itali. Mhm. Mm është një poezi, një poezi në vetvete, po pse jo. Është një autobiografi e Sofia Loren. Mhm. Mm Në Sofia Loren Dje sot nesër Dje sot nesër Jeta ime është dhe një film, është i De Sikës Ieri oggi domani Bravo Lori. Sofia Loren. Po ky është libri. Ky është libri. Ë edhe më shumë fjala po më bënë përshtypje që brenda në në mes të librit ka një Çfarë është ai? Jan foto. foto. Ka një album fotografish që fillojnë me Sofian e vogël, janë në bardhezi, mm. atë të re, letra, kartolina, mm. ë mm. uh, fotografi nga sete të ndryshme xhirimi nga sheshxhirime të ndryshme në në vite me aktorë të njohur, uh, me Cary Grant është atje me Marcello mm. Mastroiannin me bashkëshortin e tjerë e tjerë shumë gjëra nga edhe pastaj fillojnë dhe me ngjyra me Benignin në një vend tjetër shumë interesante është është shumë e bukur mm. kështu që është një libër i cili është shkruar prej saj është jeta e Sofia Loren e treguar nga Sofia Loren janë fjalët e Sofia Lorenit njërës prej aktoreve më të dashur e më të njohura në botë e cila deri më sot nuk ishte rrëfyer kurrë por Ndoshta afrimi i datëlindjes së 80 apo rastësia e gjetjes së një kutie me fotografi e letra të ndryshme e kanë ndryshuar këtë gjë. Kështu ka lindur kjo autobiografi e mrekullueshme e gjallë, në të cilën ajo tregon jetën e saj që nga fëmijëria si një vajzë e dobët dhe shkane, më pas në rininë e bukur por të pasigurt e deri në rrugëtimin që do ta çonte të rijoshen drejt lavdisë ndërkombëtare. Kështu që shumë interesant duket. Nuk e di, Sofia Loren është një. Tjetër gjë. Është një ikonë. Ëh. Do thosha. Mhm. Mm Don't look any further. Është titulli i këngës që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit, kështu që për lojërat sot miq të dashur kemi edhe Sofia Loren për të dhënë, edhe Eugenio Montale për të dhënë.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 Tania. Mm. Po shikojam ditën e djeshme. Zoti Sulaj po më tregonte edhe për një, jo po më tregonte, po më dërgoi një video të një mm. burri Jose Antonio. Ant Jose Antonio që thotë po? Po. Mm. Para transformimit. Dhe pas transformimit. Jose Antonio de Regal. Një sekondë, shikojmë uh, këtë video. 55 vjeç. Tani, uh, si është historia e këtij? Ky është ky është njeri i rrugës, po themi. Është pastrehë, ka 25 vite që jeton në rrugë, mm -hmm. po ka humbur, ka qenë uh, po, po, po. elektricist, ka humbur punën, ka humbur çdo gjë, ah. për shkak të një depresi, depresioni që ka kaluar kur ishte 25 mhm. vjeç. Mm -hmm. Dhe që prej atëhere ka jetuar në rrugë Por çfarë ndodh është që përballë sallonit të bukurisë që e ka marrë përsipër të bëjë transformimin e tij, po. ka qenë një parkim, më saktë është një parkim ku Jose punonte në mënyrë ilegale, po e quaj. Vjen nga kutia edhe ky. Po, nga kutia, po vaje shikon. Për të fituar një gjë për të ngrënë. Mm. Dhe pronari i sallonit të bukurisë ka vendosur që një ditë ta marrë Josenë, duke qenë se e njihnin në atë zonë, ti dhe i transformoi totalisht lukun. Ai është me flokë të gjata, me mjekër të gjatë të bardhë. Po të bardhë ka. Dhe i kanë prerë flokët, e paskan rruar, i kanë rruajtur, i kanë lyer gjithashtu flokët, i kanë bërë dhe një veshje të re dhe Jose është transformuar totalisht. Mua më pëlqeu shumë reagimi që ai pati mm -hmm. në mhm. momentin që pa veten e tij. Ai s'e besoi veten. Por historia nuk mbaron me kaq, sepse uh, Hoseja, më është dashur. Unë thashë që transformohet në grua, në vajzë të re. Po çfarë? Po jo more jo. Unë pashë diçka Blendi. Videoja në fakt është xhiruar në korrik të 2015-s, po. por vetëm tani është bërë publike apo më saktë është hedhur po, në faqen e Facebook-ut të sallonit të bukurisë për shkak të 3 vjetorit që Që po kishte salloni. salloni ah. dhe është hedhur kjo video. Pse më përpara nuk e kanë bërë? Jo, e kanë xhiruar, e kanë montuar, por nuk e kishin bërë publike. Dhe tani më ka një lajm shumë të mirë se përveç transformimit të tij fizik, Jose do të marrë edhe një asistencë financiare nga një kompani që ka dashur ka dashur të mbetet uh, anonim. Tani ta kalojmë uh, shpejt e shpejt këtë, mm -hmm. tek momenti kur Jose është transformuar se. Tam. Po, është shumë i bukur. Është kam përshtypjen unë është ky çasti. Gjeti dhe grua. Që ai tani duhet të shohë veten në pasqyrë, po? Wow. Se edhe i kanë lyer flokët. Oh ta ta. Duket shumë i ri. Ta dëgjojmë një sekondë atin, bën bën zë kjo. Dios mío. No me reconozco. Nuk e njoh veten. Mhm. Mos qaj, Jose. Ay qué. Joder. Ju stilan. Ku çarkingu? Flokëve të gjata, mjekrës bardhë. Prandaj po them pra. Po ishte i bardhë ti kishte të bukur. Prandaj po them Eri, mos ka qenë i bukur që në fillim e kanë bërë si kështu me. Si e puthin të gjithë tani. Dhe mos ka qenë ky është lokali ku shpeshherë i japin po. për të ngrënë ose për të qenë diçka. Po jepin një hinë. Zakonisht ia vinin pjatën në tokë tani. Tani e lanë të ulet në tavolinë, po. Sa e duan tani? Lahuni pra. Kush të do njeriu në bukur po. Faleminderit Olta. Ky mesazh më i dashur për ty, ja, shikoje. Ky mesazh për ty dhe të gjithë ju. Lahuni njerëz lahuni thotë. Po mirë, këto vese të këqija nuk i hoqi, mm, domethënë. Po Tash i vetëm që përpara përpara ulej atje dhe mendohej, kurse tani gjuan gocat kam përshtypjen se sila asnjë rrezik ti kish, si si. Mos u bëj çik tani DJ. Shiko si lëviz, e kam thënë se ka kapur një kështu. Mirë, okay. Shumë histori e bukur kjo e Jose Antonios miq të dashur që u transformua. Mm -hmm. Shumë e pabesueshme. Pa ku, domethënë kjo ishte në Spanjë diku apo jo? Në Spanjë, në Mallorca, në Mallorca. Mallorca, Mallorca Minorca, çon si ka, ishte mirë. Shumë mirë, bravo i qoftë uh, djaloshit. I çarçuni. Ta provojmë dhe ne në Tiranë që të shohim si del Merr një njeri që ka 20 vjet që rri në rrugë edhe Futju me një palë gërshërë dhe një këshu A duhet një sallon bukurie për të po. bërë Sa më bulë Sa do kërë Mbulojë, mbulojë Po mirë Shiko uh, Vëri dhe një kapele Edhe një maskë Një palë dhe syze të gjatë Nxirre Nxirre Oke Olta Kemi një fitues A ta dëgjojmë këtë këngën nga Clean Bandit? Është mm -hmm. një mhm. këngë që Altini më ka sugjeruar nga Clean Bandit, miq të dashur Kjo Altino, a? E freskët Ça quhet? Symphony Symphony, ja një sekundë se është një simfoni e vërtetë këtu Kjo është uh. Një sekundë, një sekundë Sh I T C U G A N T. Okej. Okej, 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kemi vetëm 1 minutë kohë, do të lidhemi me Eldin për të marrë vesh se si është gjendja në trafik në këto momente. Eldi mirëmëngjes. You know that I'm a champion. Hello. Blendi mirëmëngjes gjithë të gjithë. Mëngjes Blendi. Jepi, na trego shumë shpejt. Aktualisht Blendi që vjen nga aeroporti shumë trafik hyrja në Tiranë, nga autostrada drejt Shqiponjës. Krahu në të dalë është shumë trafik Blendi nga Shqiponja drejt autostradës, biles në autostradë shumë fluks trafiku vajtja deri në Durrës, pra shumë e ngarkuar dhe dalja e Tiranës, aktualisht pjesët të tjera qendra e Tiranës fluks të rënduar trafiku tek Nëntëkatëshet, ka fluks trafiku zona e Tiranës së Re rruga Sami Frashëri, ka trafik të rënduar nga ura Vasil Shantos deri tek bulevardi Bajram Curri, pra deri tek ura e drejtorisë policisë, rruga Sami Frashëri, po ashtu, unaza e sipërme për momentin qarkullon pa trafik, unaza e poshtme, Sulejman Delvina, kryqëzimi Komunës Parisit, deri te Vasil Shanto e ngarkuar. Edhe pjesa që vjen nga pallati me shigjeta, drejt këtij kryqëzimi me shumë trafik Blendi. Oke, okay, faleminderit Eldi, mund ta japësh numrin për ata që nevojë, kanë nevojë për taksi? Po Blendi Klasik taksi, po riformatohet, pra po del ma, nuk ka nuk kemi formuluar akoma, por 2355 është uh, 0423555555. Faleminderit. Ndërsa tani në klubin e mëngjesit miq të dashur ne ju lëmë me një pyetje. Ehm um, Tani që po bëhen listat e zgjedhësve. Po. Del se kaq mijë shqiptarë Jeri mm -hmm. nuk kanë uh, Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ora është tani 8:09 minuta, pothuajse. Unë jam Blendi këtu me Jerin, Altinin, Olton edhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 104. Edhe në ekranin e tjetër. Ehm, kemi një anagramë e cila është Shitsugant për këtë moment, S H I T S U G A N T U për ta zbutur pak kam pikturuar edhe një fytyrë qeni Shitsu. Të lezetshme. 069 20 70 222 për atë që vjen me përgjigjen e saktë për të fituar, kemi për këtë një Kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Olta. Ndërkohë që kishim edhe një pyetje nga aktualiteti miq të dashur, e thamë se në listat e votuesve, sipas një raporti që është paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vërehen probleme që kanë të bëjnë me adresat për rreth 300.000 persona. 300.000 persona. Bravo. Është Alma fituese 224 i mbaron numri, le t'i japim një kopje të librit dje sot dhe nesër. Mhm. Mm Bravo Alma. Sipas uh, njërit prej specialistëve atje, rreziku qëndron tek pamundësia e tyre për të votuar, në qoftë se pushteti vendor nuk e di se ku ata banojnë. Ëh. Mm -hmm. uh, dhe nuk di se si t'i lajmërojë. Se s'kanë një adresë të saktë. Hello. Po shumë, nuk e dija se ishin kaq shumë. Po se këtu është bërë çorap me punën e adresave. Ke parasysh? Një ditë vetëm te pallati me shigjeta. Apo jo. Përballë stirit. A ku do të thosh çfarë nëpër kështu? Ë? Jam atje thotë ai, sipër asaj. Pikës lodove. Kthehemi tani tek loja jonë miq të dashur censur në klubin e mëngjesit. Kjo është e re për sot? Pa, po, e re. Pa. Po. E re. E re, e re. Dëgjojeni pak. Është e shkurtër, kështu që kujdes. Mhm. Këto 3 ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme. Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeç. Ëh, vjeçare ishte. Aha. Hmm. Pra kaq vjeçare i bie. Po. Sa vjeçare? Sa të shuar Po sa vjeçare të jetë? Mund të provosh, pa po. Mund të provosh E dëgjojmë edhe një herë? Ne e dimë për shembull se sa, se sa mijë vjet janë kulturat në vendin tonë Nga hititët, në tokë kam Unë them, uh, le të mos japim sqarime Oke Këto tri ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeçare Okej. Okay. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 është shumë e lehtë Mirë, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Ju mund na shkruani tani që të dëgjoni këngën E dëshiruar miq të dashur Atëherë për këngën e ditës që sapo u dha është Adisa dhe fiton dy bileta për në Cineplex, 242 mbaron numri. Dhe Bravo. Kemi edhe një fitues për uh, oh. anagramën. Mhm. Mm 734 i mbaron numri Ida Jetit dhe ka thënë ngushticat. Ida Bravo. Jeti, mhm. ngushticat mm -hmm. është saktë. Fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo i qoftë. Tararara, mirë dëgjo. Do bëjmë një gjë të vogël tani për juve. Mhm. Mm një lojë të bazuar në ca ulërima, le të themi. Ka njerëz që zgjohen në mëngjes dhe duan që në mëngjes të, të ulërasin fort. Jo, më jo, se, se ka jo? ca që gjatë oh. ditës ulërasin edhe më fort. Po, ka dhe nga ata. Ka dhe nga ata. Po, njëri që ulëret shumë dhe paguhet kur ulëret është aktori Samuel L. Jackson. Mm -hmm. Apo jo. Ja. Sa shumë. Mos e shaj. Super aktor. Tani loja është kështu. Unë kam kam disa klipe, po do luaj një klip tani. Mhm. Mm nga nga njëri prej filmave. Do gjejmë një moment ku ai ulëret, po. Mm. Dhe një klip të shkurtër, Samuel L. Jackson ulëret në klip, e ju duhet na thoni cili është filmi. Aha, okay. e vështirë duket. E vështirë është, po do t'japim një dhuratë, do t'japim, dëgjo, do japim njërën nga autobiografitë e Sofia Loren. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Okay? Mhm. Mm I sapobotuar nga Pegi miq të dashur, një aktor në lojë, një aktore si shpërblim për okay. njërën nga kopjet e sapobotuara të librit Dje sot nesër, jeta ime nga Sofia Loren. Dëgjoni këtë klip nga Samuel L. Jackson, na thoni në cilin film ka ulëritur kështu. Kujdes. Here's your first clip. Yo! Hold up! Time out! Time out! Ose më saktë duke dëgjuar atë, po perceptoj se çfarë mund të jetë skena. Po. Ka shumë skena ku ai ulëret. Mm. Do ta dëgjosh edhe një herë. Kujdes. Okej. Okay. Kujdes. Time out. Time out. Y'all take a chill. You need to cool that out. Mirëmëngjes të gjithëve Ora është 8.24 minuta Jeni me klubin e mëngjesit Me Club FM 100.4 Dhe në ekranin e Club TV-së Mirë se keni ardhur që të gjithë miq të dashur Në Club FM Atëherë Dje ka qenë një ditë e rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Sepse vinte edhe drejtori i FBI-së Për të dëshmuar para një komisioni atje në lidhje me uh, Gjithçka që ka ndodhur Këto kohët e fundit uh, pretendime që ka patur presidenti mm -hmm. uh, Donald Trump për shembull sikur uh, presidenti Obama i ka përgjuar kullën e tij, kullën Trump Tam. ka qenë një lloj ka pas një reagim shumë të fortë sepse uh, Trump deklaroi që Obama më ka përgjuar mm. gjatë kohës së fushatës dhe kjo uh, Nuk ka kaluar aq kollaj, sepse njerëzit janë marrë me këtë, domethënë akuza është e rëndë. Normal. Sepse që Obama ta përgjonte si president i Amerikës, që ishte në atë kohë do të thoshte që të angazhonte strukturat shtetërore për të përgjuar njërin nga kandidatët. Ëm, çfarë do të ishte b- kriminale. Në, pra akuzat janë kriminale, kështu që edhe gjëja merret seriozisht, por sipas eh, drejtorit të FBI-së Comey nuk ka asnjë asnjë provë Për këtë. Për këtë. Ëh, mm. uh, që presidenti Obama të ketë përgjuar në një formë apo në një tjetër, në çdo lloj mënyre kandidatin uh, Donald Trump. Kështu ka thënë uh, James Comey. Ja ka fut koti bie. Po, Trump. Pa, problemi me me me zotin Trump dhe deklaratat që ai bën është se gjatë gjithë këtyre kohëve, mm -hmm. në mhm. fakt, në vend që ai ta diktojë agjendën e gjërave për cilat flitet, opinioni publik flet, pra ku vëmendja qëndron, ai e ka orientuar agjendën në këto sepse ai thotë një gjë për shembull Obama më përgjon dhe pastaj kanë kanë 10 ditë në Amerikë që merren mhm. vetëm me këtë gjë. Edhe ai del, um, kanë 10 ditë që i kërkojnë prova dhe ai ka 10 ditë që nuk jep dot asnjë provë për se nuk ka një gjë tjetër. Se nuk sepse nuk e ka një provë. Mm. Do thotë nga, domethënë edhe ky qorrsokak ku është futur mund të kishte qenë diçka tjetër, mund të ishim duke folur për diçka tjetër, më të rëndësishme, më produktive. Më serioze. Edhe për të më të mirë, më se sa se sa kjo, por është çështje që kur thua një fjalë edhe je president, ato fjalët kanë pesha gjigande, Normal. nuk janë më kështu shakara e gjëra. Njerëzit i marrin shumë seriozisht dhe kanë të drejtë t'i marrin seriozisht sepse është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një po ta mendosh. Është akuzë shumë e fortë. Diçka që mund të kalojë psikologji. Absolutisht, është është kriminale, po. nëse ti përgjon një kandidat, edhe presidenti qofsh, ë, uh, siç ishte Obama në atë, absolutisht nuk e ke. Por nuk ka prova për ato që ai thotë. Edhe ka gjithë kohën në botë që të të sjellë prova dhe nuk i sjell. ë uh, Gjithsesi, ë um, uh, gjithashtu është thënë se mm. ka patur nga Qeveria ruse. Tam. Thotë uh, drejtori i FBI-s James Comey një dëshirë për të dëmtuar fushatën e zonjës Clinton dhe për të ndihmuar zotin Trump në fushatën elektorale. Pra, fakt, kjo nuk është hera e parë që thuhet diçka e po, tillë. Po është thënë, shiko, nga është thënë nga Rusia në përgjithësi se Rusia është vend i madh. Po ata në Rusi mund të jenë privatë, mund të jenë adoleshentë që tallen, mund të jenë mm -hmm. mund të jetë Kushdo. Shteti. Tam. Po. Ky po thotë, qeveria ruse. Domethënë ky po e ngul tek qeveria ruse. Mm -hmm. Ka dashur që të pengojë fushatën e Clintonit, ta sabotojë në një mënyrë, ta dëmtojë atë, si të mundet edhe të ndihmojë kandidatin tjetër. Ky ka qenë qëllim Po, ata, i shtetit, jo mm. i jo i një personi apo një grup. Individëve privatë rusë që mm -hmm. mund duan edhe janë në të drejtën e tyre. Kështu që kjo edhe edhe për këtë janë angazhuar, thua, kanë vepruar, jo vetëm kanë kanë kanë dëshiruar, siç nuk e si, jo se e kanë ëndërruar, por e kanë bërë një gjë. Kjo edhe ky është problemi, sepse të ndërhysh në zgjedhjet e një vendi tjetër, mm. Është është e e paligjshme. E paligjshme po se po. po. Ka probleme pra. Kështu që edhe kjo është ka qenë njëra nga temat që është konfirmuar dje në atë që ka qenë një dëgjesë e gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku zoti James Comey, drejtori i FBI-së ka dhënë dëshmitë. Mhm. Mm Tani ne kemi këtë lojën tonë të censurës miq të dashur që James Comey edhe të dojë nuk e zgjidh dot. Do dëgjoni klipin që Altini ka përgatitur Apo pregatitur, sa thonë pregatitur, sa thonë përgatitur Ti ç'thua? Përgatitur Ok Yeah. Përgatitur, sa thonë Këto tri ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeçare Çfarë kanë thënë ata? 2000 vjeçare. I kanë marrë me radhë. 10000 vjeçare, 2300, 2400. Nga 400 kanë. Disa vjeçare. Bingo. Po. Disa vjeçare është e pasaktë. Jo, Asnjëra nuk është e saktë. Pra. Është qytetërim, e. Po më thua që deri tani nuk e kanë gjetur. Mm -mm. Po, dëgjoni edhe një herë klipin, miq të dashur mundoheni të gjeni se çfarë Altini ka censuruar në këtë klip. Nuk mendoj se ka nevojë për më shumë ndihmë. Okej. Okay. Këto 3 ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme. Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeçare. Okej. Okay. Dëgjo. Sot në klubin e mëngjesit kemi edhe aktorin Samuel L. Jackson i cili është afruar për të ulëritur miq të dashur gjatë emisionit tonë në klipin e parë që kemi patur. Ë uh, me ulërima nga filma të ndryshëm. Mm. Kemi dëgjuar uh, zotin uh, L. Jackson duke duke ulërirë në këtë klip dhe e kanë gjetur se cili është filmi. Dëgjoni një sekond. Oh, hold up. Time out. Time out! Y'all take a chill! You need to cool that out! And... Okay. Out. okay. Që që në këtë rast ka qenë filmi? Do the right thing. Do the right Bravo. thing, është e saktë, Spike Lee. Sam, mm -hmm. Samiu është fitues, 593 mbaron numri, fiton një kopje të librit Dje, sot dhe nesër. E shikon që kemi... Uh... Bravo. Kemi njerëz që njohin filmat, do ulërijë edhe një herë zoti L. Jackson, nëse jeni gati. Edhe një herë. Nga një tjetër film, jo, kemi disa okay. uh, ulërima. Ky është nga një tjetër film, duam okay. që të na tregoni se nga cili film miq të dashur janë këto ulërima të aktorit Samuel L. Jackson. Enough is enough. I have had it with these on this Kthehem pas pak kryenim qesit 8:31 minuta miq të dashur në cilin film ulëret Samuel L. Jackson. The hardest part tani nga Coldplay. Hello hello. A kjo është ajo në plazh live? Sa e po. bukur që është me atë plagun. Mm. Që bën ato? Burrë apo jo? Jan dy. Apo janë burrë grua, po po po. po. shkakton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në vende të tjera. Se pashë një video ishte e tmerrshme. Fentanili miq të dashur një ë uh, po themi substancë e cila ka potencën 50 deri në 100 herë të heroinës. Mm. Heroina konsiderohet një drogë e rëndë, fentanili është një një mega drogë, bombë vërtet. Dhe çfarë ndodh është që zakonisht njerëzit që e konsumojnë vdesin nga overdoza. Mhm. Mm në mënyrë të frikshme. Ëm um, dhe ka ndodhur sërish me një çift në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 36 vjeç është uh, zotria. Mm -hmm. Siç mund ta shikosh në këtë foto? 34 vjeç është gruaja e tij. Po, po, po. Brian Hale dhe uh, e shoqja, që të dy kanë lënë pas katër fëmijë. Wow. Po. një mëngjes janë zgjuar kalamajt dhe prindrit që duhet t'i çonin në shkollë mm. nuk janë zgjuar. Njëra nga më e madhja e fëmijëve, 13 vjeçarja, merr në telefon dhe thotë se prindrit thotë nuk zgjohen, janë në dysheme, janë shtrirë në dysheme, nuk marrin frymë. Kështu që zgjohen edhe kalamajt e tjerë dhe i gjejnë burrë e grua, të dy, të mbaruar sepse kishin konsumuar heroinë të përzier me fentanil. Pa e ditur, po, sigurisht. Pa e ditur, po, pa e ditur se kishin fentanil. Tani, kjo është uh, është histori me të vërtet ë uh, e dhimbshme sepse uh, ishin njerëz uh, po themi që nuk duhet uh, e para shumë të rinj. Por uh, ky zotria ishte pilot Prej 9 vjetësh. Oh. I një, po, pilot dhe nuk ishte konsumator i drogës. Punonte për Spirit Airlines, dhe siç thotë kompania, pilotët tanë thonë ata i nënshtrohen testeve të vazhdueshme të drogës. Mm -hmm. Dhe zoti Brian Hale nuk ka pasur ndonjëherë asnjë problem në testim, por ndoshta ka qenë duke shoqëruar gruan e vet në një Sepse ishte Courtney thon ata. Një mix frutash. Courtney që Courtney Hale ishte ajo që prej vitesh luftonte me adiksionin. Ëh uh, dhe ai e kishte ndihmuar vazhdimisht. Ndoshta ka dashur ta shoqërojë, nuk di se çfarë, i kanë gjetur katër kalamajt i kanë gjetur uh, prindër 36 vjeç dhe 34 vjeç. Ikën. Historia e tmerrshme. Prindërit, uh, fëmijët tani janë me kushërinjë me të tjerë. Kaq, fentanili është i tmerrshëm, tregonin mm. vetëm në kontenë që i bie rrethi. Po themi me me tonën në rrethin e Tiranës, në bashkinë e madhe të Tiranës apo të Durrësit, po në këtë konte ku ndodhen këta që quhet Montgomery County. Ka pasur 165 overdoza aksidentale nga fentanili që nga janari e tani. Oh my god. Do të thotë sa u bën? 3 muaj, pothuajse, pothuajse 3 muaj. Nga janari vetëm në këtë konte, një konte. Dhe dhe shumë. Ka të tjera ku ka 400 vdekje aksidentale nga fentanili. Njerëz që kanë bërë heroinë prej 20 vjetësh dhe tani që ka dalë kjo gjëja tjetër që e kanë përzier me të kështu. Pum, po një herë dhe po. dhe ikin. Në mosha, në mosha të jashtëzakonshme. 36 vjeç. Është shumë të reja. Po. Kështu, ehm um, Këto lajmet tona kundra drogës në klubin e mëngjesit Tani kemi Një fitues në lidhje, a kemi një fitues në lidhje me po, zotin eh, zotin Ulëritës? Po, mm -hmm. Snakes on a plane. Snakes on a plane, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, ne sot në Club FM 104 kemi ftuar aktorin Samuel L Jackson, i cili ulëret për ne. Snakes on a plane ka qenë kjo. Ja ku e keni klipin. E kam prapë. Kemi një tjetër? Ulërimë? Samuel L. Jackson duke ulërir në një tjetër film, miq të dashur. Bëhuni gati ta zbuloni se në cilin film ulëret kështu. Where is my super suit? Zero gjashtë dhjetë nëntë një zetë shtatë dhjetë dy dy dy Zero gjashtë dhjetë nëntë një zetë shtatë dhjetë dy dy dy Zero gjashtë dhjetë nëntë shtatë dhjetë dy dy dy E ka me të kjo apo ja?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 Ty kështu të duket. Okej, okay, mirë. Unë falësisht e kjo. Ishte një melodi po. në një arë në, në një lëndinë. Trëndelina? Trëndelinë, moj trëndelinë. Moj trëndelinë. Ej, uh, Olta. Për dra. Kemi fitues? Deri tani. Mos kemi ndonjë punë tjetër për të bërë. Po. Kemi edhe punë tjera për të bërë. Atëherë. O gisht i vogël. Olta, Olta do që. O festa e ashures. Unë do të të kisha gjuajtur me vezë ty. Dhe shpresoj ata studentët kur gjuajtën kryeministrin kanë zgjedhur vezët e duhura, po me omega 3 të AIBA-s. Ato në fakt jo, ndoshta s'kishin dalë akoma në atë kohë, por kur i gjuajtën kryeministrit, e ke parasysh? Tam. Nuk është se i qelluan tamam. Sa i cifla te këpucët njëra sikur e rrshiti kështu, nuk arritën dot gocën. Po, po të kishin pasur vezët e AIBA-s me përmbajtjen e duhur të omega 3-shit, kishin për të qenë në shënjestër. Në shënjestër. Te koka, hapi veza. Po, larë në omega 3. Po, jo, po, edhe kishin për përmbajtje të lartë omega 3. Do ishte, do ishte, do ishte dhe shëndetshme. Ishte e zgjidhur edhe në gjykatë siç është, ata u dënuan diçka, nuk e di, punë komunitet apo diçka e morën dënim. Mm. Do kishin thënë juve keni ë uh, si thua, ushqehu, se do të bën mirë për zemrën, do bën mirë për për trurin. Memorien. E ka për memorien, ty të duhet tani fushata është përpara, sa kam thënë këtu, sa s'kam thënë atje. Do t'i mbajmë mend këto gjëra. Po. Në në fakt është është është një gjë që duhet të ka hyrë në shpinë tënde dhe kjo është e rëndësishme. Pastaj për të tjerat flasim më mbrapa. Dhe diçka shumë interesante, meqenëse po. po flasim për omega 3 dhe që gjendet shumë mirë në vezët AIBA, është bërë një studim në lidhje me duhanpirësit kur janë marrë njerëzit që pinin konsumonin cigare rregullisht prej disa vitesh, po. për një muaj kanë pasur në dietat e tyre ushqimore pikërisht omega 3 në mm. mënyrë mm. të rregullt dhe ah. u vu re që dëshira për cigare u ul me 11%. Kur ah. konsumojnë më shumë omega 3. Po. Po. Kështu që vezët AIBA-s mund të kenë edhe një efekt anësor pozitiv po aty si si reduktimi i pirjes së cigares, pra ata që pinë. Pesë cigare në ditë, nëse pi një paketë. Prind një djalë i ri që ka një vajzë e cila sapo ka mbushur 2 vjeç. Mm. Dhe mm -hmm. ky ka blerë një bilet dhe është në atë radhën e fundit kur bëhet mbas check-init. Tam. Që ky do do hyjë në avion. Edhe aty e pyet kjo zonjusha. Mm. që është duke prerë këto biletat, e i thotë, "Më falni, thotë, po uh, vajza sa vjeç është?" Ky thotë, "Sapo u bë 2." A, i thotë, "2 vjeç." Atëherë duhet të paguajë bilet. Sepse oh. mosha thotë është deri në 2. Mbi 2 bilet, nën 2 pa bilet. Në prerë. Po. Dhe dhe ky e kishte prerë biletën disa muaj më parë të vetën. Tam. Kur goca ishte akoma një, një gjysmë. Mhm. Uh -huh. Edhe nuk e kishin nuk e kishin marrë vesh, domethënë nuk nuk i kishte vajtur mendja për këtë. Po. Kështu që ja ku jemi, Ai ka bilet, mund të hipë në avion, ka gocën dy vjeç me vete, nuk e hipën dot në avion pa i bler bilet. Jo, jo, jo. Aty. Po mirë. Po. Dhe bileta bën goxha shtrenjtë. Sepse do ta blejë atje për atje. Po, është mm. minutës pa. Pa prenotim, pa asnjë gjë nga këto. Ky tani çfarë bën është del nga rradha, fillon përqafon të bijën, ë uh, përpiqet bëjë ca telefonata, mm -hmm. sepse shikon veten ngushtë, domethënë ë uh, bileta kushton 749 dollarë. Uh. Për t'u blerë uh. aty në vend, për një udhtim rreth një ore gjysmë që mm -hmm. këta do bëjnë. Po gjithsesi, ky s'i ka ato para. Dhe nëse nuk hipën në avion djeg biletën e tij, normalisht nuk mund të hipë pa të bijën, dy vjeçë, po si t'ia bëjë? Një grua mm -hmm. që e shikon gjithë këtë skenë, mm -hmm. e cila ka emrin Debbie Bolton. Afrohet aty thotë më fal, thotë çfarë shqetësimi ka? Ë, uh, ky thotë kështu kështu, kjo është historia dhe një pasagjer që ishte bashkë me ta atje, mm. ka bërë një foto dhe ka postuar në Facebook të momentit kur zonja Debbie Bolton Po. ka shkuar dhe ka s'ka problem tha, biletën e kam unë. E kam unë. Oh. Ka dalë atje, ka nxjerr kartën e kreditit, edhe ky është momenti, po ta shikosh me vëmendje, është duke nxjerr kartën e kreditit nga mm. portofoli për të paguar biletën Për këtë të panjohur, për vajzën wow. e, e këtij djaloshit atje. Bravo. Po, Fantastike. 700 edhe ky ka thënë, fal, i ka thënë po është shumë, i ka thënë është 749 mm. dollarë, s'ka problem, i ka thënë. Mos u shqetëso për këtë, do ta paguaj, i ka thënë ky ta paguaj me këste ta paguaj. Mos e vrit mendjen fare. I ka thënë, nuk e, nuk është identifikuar. Por është gjetur oh, se kush është gruaja dhe gruaja është bashkëthemeluesja e një kompanie që quhet Norwex që bën ë uh, produkte personale, sapun, kremra mm -hmm. që janë pa kimikate. Domethënë kjo është gjëja që bën Bio. Norwex, po. Produkte pa kimikate. Dhe kjo është uh, Debbie Bolton që është uh, një person siç thonë punëtorët e saj që janë gëzuar shumë kur e kanë marrë vesh që ka qenë shefja mm -hmm. që ka mhm. bërë këtë, sepse uh, postimi i këtij djaloshit në Facebook është bërë viral, e kanë marrë mediat mm -hmm. e tjera. Është një person thonë ata shumë e dashur, shumë bujare dhe Bravo. dhe shumë uh, shumë e thjeshtë. Bravo. Bravo. Ai nuk ka thënë asgjë se kush ishte. Nuk ka thënë kështu për shembull, s'kanë pas ankesë për vonesë rrogash për rrogash. Këta jo. Këta jo, janë jemi mirë, thonë punojmë për uh, zonjën Debbie Bolton. Ah, okay, jemi mirë. Po. Ço. Çfarë thu Lori? Wow. Histori. Ej, um, ndërkohë, Humba fare. zoti Samuel L. Jackson, miq të dashur, ka thirrur disa herë për ne, në ulërimën e fundit, Olta, çfarë na ka thënë? The Incredibles. E kanë gjetur? Po. E kanë Që ka gjetur. gjetur Tash e kam- Silvia e para s'merrshëm fare. 676 i mbaron numri fiton një kopje nga libri Rastet. Okej, uh, Bravo. kjo është nga filmi për fëmijë The Incredibles. Keni parasysh në atë film, është kjo familja e superheronjve? Po. Po është edhe një superhero tjetër, shoku i zotit Incredible, që është i interpretuar nga Samuel L. Jackson dhe është ky që dëgjojmë në këtë klipin këtu. What? Where's my super suit? What? Where is my super suit? Është uh, aktori që bërtet më shumë nga të gjithë. Bravo i qoftë për këtë. Mirë. Mirë. Çullur role të tilla. Po pra. Ai edhe ia kërkojnë tani. Olta, Për ka dram. pasur një debat televiziv kandidatësh për uh, president në këtë vend të botës. Në cilin vend të botës? 069 20 70 222 ka qenë një debat i shumëpritur televiziv, ka ndodhur mbrëmë. Kandidatët kanë marrë pjesë, kanë thënë gjërat e tyre, pyetja është ku? Ku? Ku? Ku? Tiriririm. Ku? Ku? Ku? Tiriririm. 069 20 70 222. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ku ku ku INXS. Gjithashtu. Po gjithashtu. Kemi lojë censura Jeri, mm -hmm. e cila ka mbetur ende e pa zbuluar. Bëhet fjalë për histori mijëra vjeçare. Por se sa mijëra vjeçare kjo është për t'u zbuluar. Për t'u zbuluar, po. Mm -hmm. E dëgjojmë? Dëgjojmë pak. Këto tri ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme. Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeçare. Dhe sa thotë e lashtë, i bie që ti më, ë, sa mund të. Qindra mijëra vjeçare. Jo, jo, jo. 50 vjeçare, 2700 vjeçare. Një jo, një kulturë e lashtë 50 vjeçare do ishte pak e ekzagjeruar. Po, po. Po. po. Që që është më shumë se 50 Sigurisht Kjo është e sigurt mm -hmm. Po gjithsesi më shkruan edhe emrat Pas çdo mesazhi Po emrat janë të rëndësishëm Thank you Pa emër s'fitohet mm -hmm. Jo Një njeri pa emër ç'kuptim ka? Pak e vështirë Të flitet njerëzit me numra Kemi uh, kemi dëgjuar disa klipe sot miq të dashur nga aktori Samuel L. Jackson kur mm. zoti Samuel uh, ulëret nëpër filma. Kemi dëgjuar se si ulëriti tek Do the Right Thing. Mm. Kemi dëgjuar se si ka ulëritur tek Snakes on a Plane, tek The Incredibles. Tani kemi një tjetër? Kam edhe një klip po, Jeri. Okej. Okay. Nëse do. Një tjetër klip ku zoti Jackson Atë në fund e ha një peshkaqen Ka patalli po. Në është ai që, që po mban fjalimin mm -hmm. Ja ku e ke Nuk do zihemi më Do bashkohemi Do gjejmë një mënyrë për të dalë që këtu We're gonna seal off this Bye bye Okej. Okay. Okej. Okej. Kështu. Ndonjë gjë tjetër Olta? Një pyetje nga aktualiteti kishim. Ah, po. Mm. Në Francë, më thot Flogerti, pari 015 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Po. Të lumt. Në Francë. Pra. Tani tani, ndërkohë kanë pasur ashpërsime edhe gjuhët politike që janë përdorur këtu tek ne. Mm. Siç po tregonim. Tmer. Pak makabre. Do thosha. Pra, është zoti Rama i cili kujton, më falni, zoti Basha që kujton zoti Rama se mund të bëj fundin e Duçes. Se dihet që fundi i tij Nuk ka qenë mirë, thonë që s'ka qenë mirë E tmerrshme fare, është E qenë masakër um, ehm, Pak a shumë, ajo që ndodhi është në datën 28 pril 1945 Bashkë me Klareta Petaçin. Tam. Duçja u vra nga partizanët. Pastaj Jo, thjesht u vra. U vra, jo, në fillim u vra, pastaj trupat e tyre u çuan në në një shesh të vogël në periferi të Milanos, quhet uh, Sheshi Loreto. Mhm. Mm Piazzetta Loreto, ku turmat i rrahan kufomat. Ëh, uh, Në derisa i shfytyruan dhe mbasi i rrahën dhe i shfytyruan kufomat i varën me kokë poshtë në në shesh dhe i mbajtën atje. Domethënë kjo është kjo jo për të thënë se tani është fundi i dhimbshëm pra. Ky është fundi i duçës. Pra. Ky është fundi i duçës. Po. Atë po mm, thot, po. po thot një diçka tjetër. Po thot rrahje kufomash dhe pastaj varje kufomash në Në shesh. Ah, po, kufomën e kryeministrit i bie. Pra kryeministri Rama ta ta ta vrasim, ta rrahim, po e duhet të themi që më fal që që vrasja e Mussolinit, ë uh, se e kanë e kanë lidhur se edhe në kohën e Mussolinit ka pasur opozita dalë nga parlamenti, domethënë është bërë një lidhje kështu. Mm. Ndërkohë që ë um, opozita doli nga parlamenti në 24-ën, kurse Mussolini u vra në 45-ën, ka domethënë historia është 21 vjeçare atje, nuk është Kaq e thjeshtë. S'është tremujore. Nuk është se se nxori opozitën dhe dhe tre muaj më vonë e vranë dhe e varën. Po, po, jo, po. jo, jo. Bëri luftën e dytë botërore, e ke parasysh bëri aleancë me Hitlerin. Vrau dhe ai me, ëh, krijoi për gjitha këto. Pastaj, mm. pastaj erdhi ai fundi i famshëm se kanë bërë një, domethënë kanë shkurtuar 21 vjet kështu në edhe një luftë, një luftë botërore midis që u harrua. Po gjithsesi, ëm, um, po ishte një krim komunist se Mussolini ishte ai që ishte, Duce ishte ai që ishte. Një po e quajmë kriminel për të rënë shkurt. Mhm. Mm por vrasja e tij ishte tipike komuniste. E pa siç bënë këtu, që vranë, e kemi thënë vranë priftërinj, vranë uh, kush ishte me shkollë, erdhën po, komunistët po, këtu po, vranë. Ashtu ishte edhe ajo. Vrasje me rrahje kufomash edhe me varje në Po si ka mundësi të shkon përtej, ëh, përtej të gjithës. Jo, po nuk qëndron vetëm atë vrasje. E ke këtu, se nuk po, s'e them unë këtë gjë. Okej. Ti po thua. Ta dish që jemi këtu për të të shpëtuar lëkurën, që mos të përfundosh si Duçja. Republika e re do garantojë që as ti, as dokush tjetër mos të përfundojë si Duçja. Pra do, do me thënë është, është në tjetër kuptim që S'a të ka ndryshuar zërë, Të mos përfundoj si duçja Po, po. Këta janë për ta shpëtuar Po, jo pra një lojë shpëtimi, me pak fjalë Po um, Dëgjoje edhe diçka tjetër që në fjalën e tij nëse mundesh ta Vazhdosh Ta misionarë këtu janë mbi të gjitha misionarë të paqes Sepse ne duam që ikja jote të ketë sa më pak kosto për Shqipërinë dhe për shqiptarët e thjeshtë Ndal. Tani ai thotë, ikja jote duhet të ketë sa më pak kosto për Shqipërinë dhe shqiptarët e thjeshtë. Që do të thotë, do ketë kosto, po. po. Po ne duam që për shqiptarët, për shqiptarët e thjeshtë. Për shqiptarët, pra, shqiptarët e thjeshtë do paguajnë. Po. Do paguajnë diçka. Po ne po mundohemi, thotë ai këtu, misionarët e paqes, ne po mundohemi që për Shqipërinë dhe shqiptarët të ketë sa më pak kosto. E garantuar që do ketë sepse nënkuptohet në fjalën e tij. Shqiptarët e thjeshtë kanë kosto, unë nuk e kuptoj se çfarë kostosh kanë shqiptarët e thjeshtë për po luftën idiote po. politike që bën zoti Basha, kjo është idiotësi komplet domethënë. Bashkë me zotin Rama edhe me zotin Meta edhe me gjithë uh, lukunin që i rrethon ata. Gjithë këtë politikën e, e, e që vetëm për shqiptarët e thjeshtë nuk nuk punon asnjë ditë. Po nuk e kuptoj sepse Sepse na dilka tani që misionarët e paqes po mundohen që shqiptarët e thjeshtë të paguajnë sa më pak, ndoshta me gjak, ndoshta me jetën e tyre, ndoshta me, nuk e di, me mirëqenien e familjes tyre, me fëmijët, me këto, po sa më pak. Dëgjojeni edhe një herë se kjo është alarmante. Të ketë sa më pak kosto për Shqipërinë dhe për shqiptarët e thjeshtë. Por që do të ketë Unë them që shqiptarët e thjeshtë nuk kanë absolutisht asnjë detyrim Ndaj Zotit Basha, jo se jo, ndaj Zotit Berisha, jo se jo Edhe ndaj gjithë zotrinj, Zotit Rama, po duash Zotit Xhafa, Zotit Saimir Tahiri, Zotit gjithë, gjithë zotrinjve Edhe zonjave Nuk kanë shqiptarët e thjeshtë fare detyrime ndaj tyre. Asnjë detyrim. Këta përkundrazi kanë shumë detyrime ndaj shqiptarëve të thjeshtë, kështu që të flasë për kostot që shqiptarët e thjeshtë do duhet t'i paguajnë tani, po sa më pak mundësisht, është e turpshme. Është shumë e turpshme. Nuk mendoj që ka ndonjë shqiptar të thjeshtë që është gati të hidhet që të shpëtojë zotin Basha nga zoti Rama, apo zotin Rama nga zoti Basha, apo zotin Berisha nga zotin Meta apo anasjelltas. Shqiptarët e thjeshtë do ishin gati të merrnin Të gjitha zotrinjtë në një kamion, nuk e di sa kamiona për sa batalionë, edhe t'i çonin kështu. E kupton në ndonjë landfill andej, bashkë andej. Po, merren vesh me njëri-tjetrin. Ku mund të jetojnë, ku mund të jetojnë, uh, ku mund të jetojnë ashtu. Po fund si duçja. Ku mund të jetojnë si misionarë të paqes, po, të gjithë. Nuk mendoj uh, që do do të ketë një, nuk e di se flasim në një vend ku ka edhe konventa kundra E ke parasysh uh, dënimin me vdekje edhe të flasësh për varje njerëzish, hapje barku në shesh është uh, skandaloze. Unë nuk e kuptoj fare, nuk e kuptoj ku ishim sa po festuam vitin e ri. E ke parasysh erdhi viti i ri, ku di unë se çfarë, u kthyem në janar këtu tash dhe tani po flasim kjo është fantazi. Po është fantazi e sëmurë, është vërtet fantazi e sëmurë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Pak nga pak eh. Sa kërkon dhe tjerë Mirë, mirë Po e tërheq Censura e Altinit është eh, Nuk është gjetur, jo Ende jo Wow Nuk më besohet As mua Dua ta dëgjoj Nga goja e Altinit Thuaje ti Altin Nuk më besohet që nuk është gjetur Këto tri ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme Do të shohim një kulturë të lashtë rreth vjeçare Disa mm. qindra vjeçare vazhdojnë të thonë. Jo, pra jo, ne thamë tani qindra vite. Vetëm ta japim. Jo. 0-6-9-20-70-2-22 Dërgoni mm. mesazhet tuaja mm, mm, Ka pasur një të martë Më falni një të hënë Jo fort të këndshme presidenti amerikan, zoti Donald Trump Po pse po uh, Disa gjëra janë mbledhur për të mm. në të hënën. E djeshme që ishte 20 marsi. Tam. Për shembull, njëra nga gjërat që mund ta ketë mërzitur pak ka qenë dalja e një sondazhi të ri nga Gallup, mm -hmm. edhe pse ai sondazhet i ka përqeshur ka thënë që nuk janë për t'u marrë ndonjëherë parasysh sondazhi mm -hmm. siç është publikuar tregon se uh, tani aprovimi ndaj tij, aprovimi publik ndaj tij ka rënë në pikën më të ulët ndonjëherë në 37%. Ndërsa mosaprovimi ndaj tij si personazh politik, si politikan, si president, Tam. është tani në pikën më të lartë, që është 58%. Pra 58% e të uh, pyeturve janë kritikë ndaj presidentit, nuk i aprovojnë po themi veprimet e tij mm -hmm. dhe 37% janë ata që e mbështesin që është një pikë e ulët ose më e ulëta deri tani. I ka rënë gjithashtu siç uh, lajmëron edhe revista Forbes pasuria. Pasuria, ëm um, rreth 200 milion dollar më pak ka zoti Trump tani nga ç'kishte kur u bë president. Oh. 200 ja, milion. Ja, ka humbur, ka humbur rreth 200 milion dollar. Kjo nuk është ndonjë gjë. uh, e jashtëzakonshme, sepse uh, po shumë pak kohë. Po në shumë pak kohë, po, por kjo ka të bëjë me tregun mm. e bursave. E jo, me tregun e, e pasurive të paluajtshme në New York. Çmimin okay. e tregut të pasurive të paluajtshme mm. në New York dhe janë çmimet e, e pronave të tij që bien. Jo lidhur me punën e tij si president, por qysh nga uh, data 20 janar deri tani në fakt humbjet janë të mëdha, sepse uh, Normalisht kur Kë nuk ka dhe shumë kohë t'i përkushtohet. Për shkak se ai thotë se ka 3.5 miliard dollar, kështu që 200 milion në 3.5 miliard dollar nuk janë ndonjë hata. Jo, mund të ketë ndodhur. Nuk ndjehen. Jo, mund të ndodhë edhe herë tjetër që të ketë pasur kështu ulje dhe ngritje të të kësaj natyre. Mhm. Nëse ai tani është i 544-ti në në listën e njerëzve më të pasur të globit ka rënë me 220 vende. Nga po, ah. me 220 vende. Kështu që kjo po, është publikuar të hënën, prandaj them domethënë përveç atij um, sondazhit të parë, kishte pastaj edhe këtë publikim që ka të bëjë që pasuria është reduktuar disi. Ë uh, gjithashtu të hënën dje ndodhi që fizikani i njohur britanik Stephen Hawking mm -hmm. në një intervistë që ka qenë duke dhënë tha se uh, ai me siguri është i pa nuk është i mirëpritur në Amerikën e Trumpit. Për shkak se ëm um, këndvështrimi i tij mbi ngrohjen globale me ndryshimet klimatike, mm -hmm. edhe këndvështrimi i presidentit janë uh, krejtësisht të kundërta. Pra, mm -hmm. njëri nga shkencëtarët më të mëdhenj të globit dhe njëri nga njerëzit më të fuqishëm të globit e mendojnë komplet ndryshe. ë uh, çështjen e ngrohjes globale. Ngrohjes globale. Mm. Presidenti Trump për shembull është për gërmimin e qymyrit, për përdorimin e qymyrit që është një nga ndotësit më të mëdhenj në qoftë se përdor qymyrin për të bërë drita e për të bërë domethënë energji elektrike këto mm. është është jashtëzakonshëm katastrofë po por ai ka hequr uh, shumë nga buxheti i edhe ky është buxheti i parë që ai ka bërë nga buxheti i shumë prej këtyre aktiviteteve, për shembull, nga është reduktuar buxheti i arteve, buxheti i i mhm. gjithë këtyre që kanë të bëjnë me me me zhvillimin kulturor. Me zhvillimin kulturor, mhm. domethënë që shkojnë për për gjëra këto që quhen humanities për shembull. Po, po, po, në anglisht artet janë një gjë, humanities janë një gjë tjetër. Janë hequr, janë reduktuar buxhetet e gjithë këtyre dhe kanë shkuar tek tek mbrojtja. Tek uh, mbrojtja që është është diçka që shpenzohet për armë, për armë të fuqishme, për uh, armë kimike, armë, mm -hmm. jo armë kimike, se këto s'përdoren, por doja të thosha armë bërthamore. Ai ka thënë për shembull që tek armët bërthamore Rusia mm -hmm. është lale në maj. Tam. Tip top e ka quajtur Rusia i ka armët e saj bërthamore të shkëlqyera të reja të freskëta ndërsa ne i kemi të ndryshkura. Ka thënë, uh, kështu që duhet të kujdesemi. Por rreth 1.4 miliard dollarë do të shpenzohen vetëm për uh, si të thuash, pajisjen edhe një herë po. rinovimin e e pjesës bërthamore të të armëve. Ehm, um, konkurrencë e fortë, se çim. Po. Pastaj nga ana tjetër, tregu bërthamor. Po, po, patjetër. Ka pasur një billboard, një tabelë billboard në Phoenix në Arizona që është ngritur dje. Ëh, Që gjithashtu e ka bezdisur presidentin është kjo këtu. wow. Sepse kanë bërë shenjën e dollarit që ngjan si shenja e swastikas. Oh. Mm. E ke vërtetë, është edhe kjo është i shtohet listës së të hënës. Nuk paska qenë shumë mirë ja. Nga ma gjete edhe kjo, po. Nuk e di se kush e ka bërë këtë tamam, por uh, ja ku e ke. Është një billboard I vendosur në Arizona. Duhet të keni parasysh që në Arizona ka shumë njerëz që janë uh, me origjinë spanjolle. është pranë me kufirin me Meksikën. Mm -hmm. E kam fjalën për, kur them spanjolle, e kam fjalën për meksikanë. Meksikanët. Mm -hmm. Spanish speaking. Uh, kështu që është dhe kjo. Ka akoma, doni akoma? Sa doni ju, e hëna ime nuk ishte shumë e mirë. Paska dhe më keq. të cilave ë uh, të cilat kanë si detyrë që të monitorojnë stafin për besnikëri. Oh, si si ishte kjo? Është domethënë ka ata quhen quhen janë kështu, domethënë ndihmësa të të këtyre kabineteve të ndryshme. Mhm. Mm Detyra e tyre është të monitorojnë stafin për pa. besnikëri ndaj presidentit. Presidentit. Po. Ah. Kështu që domethënë ka spiunë në staf, të cilët kanë për detyrë vetëm të të monitorojnë besnikërinë e të tjerëve. Po. Ë. Po ka nuk ka pasur përpara. Ky vend pune nuk ka qenë kaq Jo, e thashë kështu në të përgjithshme. Po. Po. Nëse. Me që dhe ka pasur edhe një lajmë të mirë Në fund fare, presidenti do të bëhet gjysh edhe një herë tjetër Po, e letë po, po, po. Super mhm. Sepse djali i tij nga martesa e parë, Eriku dhe gruaja e tij Lara ah, do të po. bëhen do të bëhen prindër për herë të parë. Kështu që Trumpi në fakt është 8 herë gjysh dhe tani kjo do të jetë hera e nëntë që ai bëhet gjysh, por është hera e parë për Erikun që do të bëjë fëmijë. Mm. Kështu. Mirë, në gjithë këtë katrahurë, ka po. një lajm të mirë. Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se? Dhe tani Ai, dini se? Mbeteni në klubin e mëngjesit. Ja shtatë shenja të çuditshme që tregojnë se keni probleme me zemrën. Këto simptoma prekin më shumë femrat sidomos pas 10 viteve të menopauzës. Këmbë ose kyçe të fryra. Kjo mund të jetë thjesht një e fryrë për shkak të lodhjes apo qarkullimit të dobët të gjakut, por mund të jetë edhe një sinjal i problemeve me zemrën. Kur zemra nuk pompon dot gjak në shkallën e duhur, shkakton enjtje dhe fryrje të gjymtyrëve. Dhimbje koke. Përpara se të merrni një qetësues për dhimbjet e kokës, nëse këto janë të shpeshta dhe të forta, mund të tregojnë goditje në tru. mpiksje gjaku e të tjera. Nëse ajo shoqërohet me marrje mendsh, lodhje, ngurtësim të qafës, duhet t'i drejtoheni mjekut. Lodhje e tepërt. Kjo është një shenjë e vështirë për t'u deshifruar, pasi ka 1000 arsye pse njerëzit mund të ndihen të lodhur. Nëse lodhja është e papritur dhe nuk keni fuqi as të ngjisni shkallët, duhet të shqetësoheni. Shpesh lodhja tregon se zemra është duke luftuar me një mungesë oksigjeni. Shtrëngim dhe dhimbje të stomakut. Shumë njerëz kur kanë probleme me zemrën ndjejnë dhimbje në gjoks ose në krahun e majtë, mirëpo ndodh që dhimbjet të përqendrohen edhe në zonën e stomakut. Ndiheni i dobët dhe i brishtë fizikisht. Kjo tregon rënien e presionit të gjakut dhe çrregullim të valvulave që nuk lejojnë rrjedhjen normale të gjakut. Nëse kjo simptomë është e zgjatur në kohë dhe shpesh bëni mirë t'i drejtoheni mjekut. Marrje mendsh. Nëse bëhet e përhershme dhe shoqërohet me simptoma të tjera të zemrës, duhet të filloni të shqetësoheni. Kjo mund të tregojë arterie të bllokuar, presion i ulët i gjakut e të tjera presion dhe dhimbje të shpatullave. Ka raste njerëzit që kanë pësuar atak kardiak kanë ndjerë sikur një peshë e rëndë ka qëndruar në pjesën e shpatullave dhe qafës. Nëse ju ndodh një simptomë e tillë, duhet të bëni një kontroll patjetër. This is Club FM 100.4. Po mirë. Po kisha. Shumë mirë që është gjetur. Është gjetur censura miq të dashur në klubin e mëngjesit sapo na njofton Olta për këtë, kështu që jepi Olta. Më mirë që u gjet. U gjet censura miq të dashur? 5000 vjeçare. Bravo. E saktë. Këto 3 ditë premtojnë për një aventurë të jashtëzakonshme. Do të shohim një kulturë të lashtë rreth 5000 vjeçare. Mhm. Mm Do me thënë që Blendi e gjeti me herën e parë Altin. Edhe pse nuk ta tha. Në fakt ja tha. Po s'kishte pse të ishte 5000 vjeçare, mund të ishte Nuk e than transmetim. Tani 4000, 5000, 6000. Po po po, po domethënë janë 4-5 opsione gjithsej është ideja. 1 2 3 4 5. Brisilda është fituese 361 i mbaron numri, fiton një kupon nga Bi. Le të themi që kur përmend për shembull që që kur ata ishin në tubat Poshtë gjethes, mm. që hanin ata krimbat, ajo ishte lemeri, po. Për ta gjetur. Më nejse, oke. Okay. Uh, shumë mirë, iku kjo. Një sekundë sa të marr, o thashë do teshtije, o ja kur ule ashtu. Jo, jo. Atër, kemi, kemi edhe një uh, klip të fundit nga Samuel L. Jackson duke bërtitur miq të dashur. Në këtë klip ne kërkojmë se nga cili film mm -hmm. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ka një shqetësim të vogël që gazeta The Times, gazeta britanike The mm. Times ka vënë re po. në lidhje me uh, mënyrën se si Google, po. Facebooku dhe disa uh, nga kompanitë e tjera të mëdha të teknologjisë janë duke shpërndar reklamat e tyre. Mm -hmm. Sepse Pa kuptuar fare këto kompani, emra të njohur për shembull si Mercedes Benz e shumë të tjera. Po. Kan sponsorizuar edhe terrorizmin, edhe um, si e kanë sponsorizuar. Ja, ju tregoj unë se si, se si pa e ditur ata dhe pa përfshirë, po prandaj janë përfshirë tani në një bojkot, sepse çfarë ndodh? Për shembull mm. ti uh, je e zëmë kompani e rregullt Mercedes-i, zëmë do që të bësh reklamë. Edhe po. shkon te Google, edhe mm. Google pastaj shpërndan Google Ads. Dhe i vendos ato nëpër faqe të ndryshme që ti nuk i di. Po thjesht i vendos nëpër faqe të ndryshme, po. po t'i shpërndan në mënyrë që tani ë uh, ndodh për shembull, siç ka zbuluar uh, gazeta The Times që mm. reklama nga kompani të mirënjohura shfaqen nëpër faqe ku ka përmbajtje terroriste për shembull. Oh. Ku ka shkrime raciste, ku ka, sepse ata i shpërndajnë, nëse ka klikime thon ata fute, fute reklamën, fute këtu, fute atje. Mm -hmm. Po ky i Benzi do, zotëri më fal. Pa i kontrolluar se ku po e shpërndajnë këtë. Pa e kontrolluar se ku. se çfarë është përmbajtja e këtyre faqeve. Mm -hmm. Qoftë se këto faqe kanë klikime thonë ata, atëherë janë të mira që të vendosim edhe reklamat e klientëve tanë. Po klientët nuk duan të shkojnë te çdo lloj faqe që ka klikime, sepse Normal. në këtë mënyrë ata bëhen mbështetës të, domethënë paratë e tyre kalojnë përmes Google-it kur këta paguajnë për reklamën që kanë pasur, por Google-i pastaj paguan këto faqe të tjera. Këto faqe edhe edhe të zotët e tyre që mund të jenë ekstremistë, mund të jenë terroristë, mund të jenë uh, njerëz domethënë me aktivitet të keq e të dyshim. Mhm. Mm e njëjta gjë ndodh edhe me Facebookun, ë uh, gjithashtu prandaj edhe me YouTube-in, që janë bashkë me Google-in. Kështu që shumë nga uh, reklamuesit e mëdhenj britanik kanë vendosur që të bëjnë një bojkot mm -hmm. dhe mhm. kanë tërhequr reklamat e tyre nga YouTube-i dhe nga Google-i. Për këtë shkak, sepse kanë vënë re sipas botimit edhe të gazetës The Times që këta reklam këta i shpërndajnë këto pa u kujdesur që të jenë në faqe të cilat kanë edhe përmbajtje pozitive. Mhm. Mm të paktën mos kenë përmbajtje ose mund t'i gjejmë shumë në faqe porno. Fut atje edhe edhe ti. Uh, reklamën tonë. Që është diçka që flet pak për ato që ne kemi përmendur edhe dje këtu. Domethënë se si ndryshon puna në Shqipëri. Mm -hmm. Në Shqipëri mjafton të të dali emri, edhe marketingu i një biznesi nuk e çan kokën fare se çfarë lloj programi është ai, çfarë lloj përmbajtje ka ai program, mjafton që të dalë unë thotë, le të ndodhi atje gjëja më e ndyrë, më e shpifur, më e keqe. Punë e madhe thotë ai, mua më intereson vetëm të m'dali emri, të m'dali stema e kompanisë, të m'dali logoja e gjitha këto gjëra të tjera. Britanikët thonë, jo. Nuk duhet të jetë kështu. Në qoftë se Google-i, thotë ai, në qoftë se YouTube-i ka video ekstremiste, raciste, etj, etj, etj që kanë klikime, unë nuk dua që logoja e kompanisë time, paratë që unë shpenzoj të shkojnë për atë lloj përmbajtje. Unë nuk dua, thotë ai, që tërthorazi të financoj terrorizmin apo aktivitete të tjera të kësaj natyre. Mhm. Mm Kështu që janë tërhequr këto. Janë tërhequr. Gjë pozitive. Janë tërhequr nga Google-i, janë tërhequr nga YouTube-i. që janë janë platforma të shkëlqyera, po themi për uh, edhe të fuqishme. Edhe të nevojshme, po patjetër, patjetër. Kush ka luksin tash mos uh, mos përdori YouTube-in mm -hmm. për reklamim, kush ka luksin mos përdori Google-in. Thot nuk dua marrëdhënie me ju sepse por kanë kanë uh, kanë përzier në anën etike të gjësë që nuk mund ta Çfarë? Çfarë? Unë e di se çfarë do të bëj këtë fundjavë. Mm. Do e ndash me. Edhe pse fundjava shumë shpejt për të menduar. Edhe java është e ndere. Jo e kam ndarë sepse. Në Cineplex miq të dashur nga data 23 vjen filmi Life. Dhe me thënë drejtën është njëri nga filmat që unë e kam pritur sepse. Mm. Qysh nga koha e Pastaj ty të pëlqen që të është po përmbulesh nga toka. Po me të drejtë. Vajta për për uh, Marsianin për shembull të mm. Matt Damonit atje, Passengers me Chris Pratt edhe Jennifer Lawrence. Që ishte super film. Dhe tani vjen filmi Life, miq dashur, filmi Life që është në Cineplex nga data 23 mars E gjeni pasaj atje çdo ditë, do të ketë disa shfaqje, por uh, bëhet fjalë për një ekuipazh ndërkombëtar në hapësirë, të cilët do të jenë të parët që zbulojnë se në planetin Mars ka jetë. Po, në çfarë forme do të jetë ajo, nëse do të bëj do të përbëjë rrezik për jetën në Tokë. Është konflikti dhe dilema që shpaloset gjatë filmit. Mm -hmm. Më pëlqen sepse ka një cast aktorësh shumë të mirë si Ryan Reynolds, dhe Jake Gyllenhaal për shembull bashkë me Rebecca Ferguson. Kështu që premton shumë. Me thënë të drejtën këto filmat me hapësirë, kohët e fundit mua nuk më kanë uh, zhgënjyer. Edhe mua. World War Z, dhe Skydance ka qenë njëri nga filmat që është bërë Unë e di se ku do jem. Cineplex miq të dashur. Unë e di. Life. Tani të gjithë shkojmë. Filmi Jeta në Cineplex me Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson nga data 23 mars e mbrapa çdo ditë. Zbulohet jetë në planetin Mars. Doja ta thosha, ta thosha tamam, ja ku është. E thamë pra. Duket interesant. Sido që, po, gjithsesi. Po, bileta për në Cineplex gjatë gjithë kësaj jave edhe në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, ne kemi arritur në fund, Olta nëse ka një fitues. Deep Blue Sea. Deep Blue ah, Sea oh, është e saktë 669 i mbaron numri Klodi fiton kopjen e radhës dhe sot dhe nesër. Ishte filmi i fundit pra që ne kishim nga Samuel L Jackson Shumë mirë. Do të gjejmë një zgjidhje të sigurt. Po. E mbyllëm? E mbyllëm. Atëherë ne do të dalim uh, nga klubi i mëngjesit. Jo nga ana e peshkaqenëve dalim tek. Orgesa jemi duke ardhur nga po. krokodilët. Do vijë Orgesa tani me Music Box deri në orën 12 në këto valë në këtë atmosferë, atmosferë. Ikim. Ciao. Faleminderit. Kalofshi bukur. Dëgjohemi nesër.